الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم so'zlarning eng yaxshi Allohning so'zi, yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisalom yo'llari. Bir odam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibning oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon-falon kasal ekan deydi, falon-falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz, siz to'xtovsiz, ya'ni suv ichmay turasiz deydimi, cho'milmay turasiz deydimi, xullas ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. doktorni talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, yana borib turib yo tabibni yo xoslosingiz yarashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib, shifo topmadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa bu hamd sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkizdi. Sahobiy ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy, 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagan. Alloh taologa hamd sano bo'lsin, Ramazonga yetkizdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarni birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruqdan quruq amin deishining sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini Shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiga qo'ymagan kishi xor bo'lsin. Amin deng dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, amin dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini ololmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi omin deyishining sababi edi. ikkinchi omin deyishini sababini aytdiki, "Ya Rasululloh dedi, qachon sizni ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin, omin deng" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam omin dedilar. Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhissalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhissalom deb qo'yish keraklik. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismini zikr qilinganda salovat aytmagan odam nima bo'ladi? Burni yerga chiqaradi. Va uchinchi omin deyishim sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga bu bo'lsa-yu, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor dedi de, dedi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi. Birodalar, mana shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'tiribmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'tiribmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo kelgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'sha olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz erish qoladi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibni misolidan boshladim. Mana imom domlamiz birinchi rakatiga Baqara surasidagi birinchi oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitab la roiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim Bu shunday kitobki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob. Hudan lil muttaqin. Taqvodorlar uchun hidoyat bo'lgan kitob. Mana payg'ambarlarning qissalarini ko'rib chiqdik bir qator sizlar bilan. Allohga hamdlar bo'lsin. Va xulosamiz shu bo'ldiki, agar Alloh hidoyat qilsa, xohlagan bandasini hidoyat olar ekan. Agar hidoyat qilishni xohlamasa, 25 ta mo'jizani ko'rsa ham bahrayib lan nu'mina laka hatta Alloha jahratan. Allohni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha senga iymon keltirmaymiz ey Musa deb turishar ekan. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawiya banana. Biz sizlarni o'lib, chirib turpoq bo'lib ketganingizdan keyin qayta tiriltiramiz desak, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiriltirishlik emas, Faqatgina kiritirib qo'yish emas, barmog'inglarni uchidagi izinglarni ham o'zi orni gap kelib qo'yamiz dedi. 19-asrning ikkinchi yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamda barmoqingizni bir-biriga o'xshamasligi. 1,5 yil burun bunaqa bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunaqa puxtalik qachon aytildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni yozishni bilmagan bo'lsa, ha, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshab, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdi. Yana bitta odamga baribir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma darzahum la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri shur. Urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto shu g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib yuboribdi. Xuddi shu oyatni bittasi yo'qidan yo'qib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga Nima Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Aytasizda, "Va, shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan?" Hammasi iymon yo'q akalar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi. Bu kitobda Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boya aytdim sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, Dorini iste'mol qilishidan burungi aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolay aytayapti, "Hudan lil muttaqin." Bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lda o'rganib yashaydi? Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? Muttaqinlar deydi. Demak, hammaga u oyatni o'qib bersangiz ham, siz ta'sirlanganiga ta'sirlana olmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda bu oyatlarda. Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganligini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaraylar. Bu kitob sizlarga asqatishini xolasanglar, hayotinglarni tuzatishini xolasanglar, avval sizlarda 1 2 3 sifat bo'lish kerak. Ini kitob sizlarga asqatadi deyapti. Alloh Qur'onda mana qada ekan, Alloh Qur'onda mana qada ekan desangiz, bir odam buni taslimlanmayapti. Nima deyapti? Shunday mazmunlar borki, xo'rlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va rasulidan urushni halol qilyapti deydi. Musulmon odam biladiki, sudxo'rlikka qo'l urgan odam bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi. Ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatda ana shu deylik kitobga iymon keltirmayotgan yoki qalbi Alloh tomonga yotmagan odamga gapirsangiz, horomayapti, nandan yuribdi deydi. Ha, palonchi, po'kinchi deydi, yegani oldida yemagani. Lekin ishtonni ichida nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va Rasulidan urushda o'ziga halol qilyapti deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sutxo'r, hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, qachon xor qilar ekan. U xor bo'lgani o'sha o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqada shu masalalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyb. Hmm. Davom etkizinglar. yuqimuna sala tushunsa va mimma razaqnahum yunfiqun zakat masalan Uchta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytayapmiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti. Shu sifatlarni bajarsa, shu tarafda bajarsa, dori kor qiladi. Agar Qur'on bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishini xohlasangiz, birodarlar, mana shu uchta sifat bo'lishi shart bizda. Uchta elami. Ozu, O'zi shu birinchisini qoyim qilsak, olsak, o'zi yer yuzida bizdan baxtli odam bo'lmaydi. G'aybga ishonsa deyapti. Namoz o'qisa deyapti. Faqat o'qisa emas, qoyim qilsa deyapti. O'qish bilan qoyim qilish farqi bor. Bizda e, namoz Alloh taolo o'qinglar, sollu degan emas, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Bu degani namoz nimani talab qilsa sizlardan shuni bajaringlar. Qalbinglar bilan, ruhinglar bilan, jasadinglar bilan o'qinglar deyapti. Faqat bu yotib turishlik namoz emas. Biz namoz o'qiymiz birodalar, ko'pchiligimiz. Qoyim qoladiganlar va Alloh rahmat qilgan bandalar ular. Biz Alloh akbar deganda esimizga keladi haqlarimiz, mushkulalarimizni, problemalarni yechimlari, yechimlari Alloh akbar degan rostlar nima deganlar? Namoz oxiratdan, namozga kirsang dunyodan chiqasan degan. Uchinchisi, rizq qilib bergan narsalarimizdan nima qiladi odamlarga? Infoq ihson qiladi. 3 ta sifat qarang. g'ayibga ishonadi, namozni o'qiydi, mi? Qoyim qiladi va rizq qilib bergan narsa infosini qiladi. 3 ga shu 3 ta sifat. Birinchisi qalb bilan bo'ladi. G'ayibga ishonish. Ikkinchisi jasad va qalb bilan bo'ladi. To'g'ri, jasad bilan bo'lsa ham bo'lmaydi. Uchinchisi pul bilan bo'ladi. Shu ya'ni inson qalb, jasad, mol ekanda. Shu uchta sifat insonda qoyim bo'lsa, shu uchta sifat inson o'zini mukammal mujassamlashtirgan bo'lsa, jamlagan bo'lsa, albatta bu Qur'on nima qilar ekan? Unga yo'l ko'rsatar ekan. Masalalarda ishlayapmiz, hammamiz bir xil ta'sirlanmayapmiz. Ehtimol bir xil ta'sirlanayotgandirmiz. Men nima qilib o'tiramiz u? Hammamiz. Lekin ko'chaga chiqqanda, bir g'ulab turganda, boshimizdan bitta suv quyilganda, bob boyagidek eshitmaganda yuribmiz. Nimaga hayotga olib kira olmayapmiz bu Qur'onning oyatlarini deganda, mana 3 uchta sifat bo'lmayapti bizda. Qur'on oyatlari bizga yo'l ko'rsatishligi uchun birinchisi g'ayb ishonishimiz kerak. G'ayb nima? G'ayb bu insonni ko'zi ko'rmaydigan narsalar. Farishtalar, mana iymonli shartlarini aytaylik. Amantu billahi. Ha, va ve kutubihi rusulihi va vel akhir ahir, min Alloh taolo va xo'p Mana 7 ta sharti bor. Shu 7 tasiga mukammal inson qalbi bilan iymon keltirib olgan bo'lsa, bu nima bu? Iymonli mo'min deyiladi. Xo'p, qarab turinglar. Shuni maydalaymiz. Allohga iymon keltirdik. Shundaymi? Hech kimda shak-shubha yo'q. Ko'rmagan narsasiga ishonishlik Bu mo'minlikni belgisi, insonlikni belgisi. Bir shunga bir tuzumda yashab ko'rdik otalar. O'qituvchi maktabda ruchkani ko'rsatib aytayapti. Bolalar deyapti. Ruchkani ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapmiz. Ruchka bor. Bor. Doskani ko'ryapsizlarmi? Doska bor, bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Bor. Allohni ko'ryapsizlarmi? Bir paytlar islomga shu bir dushmanlik bo'lganki, musulmonni og'ziga shunday svarka qilib olib turib yomonlavergan. A deyishlikka hol berilmagan. O'zini himoya qilishlikka oyoq qo'lini bog'lab qo'yib turib, operatsiya qilib qo'ygan. O'shunda Alloh taolo bir insonni bir bir bolachani qalbiga shu solgan ekanki, bo'lgan ish ekan. Turgan ekanda bolalar "Rushkani ko'ryapsizlarmi degan ekan bola. Ha, urushga bor. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ha, doska bor. Melni ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapsizlarmi? Domlani ko'ryapmiz. Domla. Domlani aqlini ko'ryapsizlarmi degan ekan. Ya'ni oddiy sodda mantiq bilan bu tushunchani noto'g'ligini isbotlab bergan ekan. Hayvon u itga ko'chada turgan mishqimdek xo'mrib, g'udirasa tushunmaydi u. Turaveradi qarab. U nimaga ishonadi? Nima engishib turib tosh tomoqchi bo'lgan paytingizda qochadi. U ko'rgan narsasiga ishonadi. Insonda hayvondan ajratadigan narsasi aqli bilan ko'rmagan narsani ham topib ishonishligida emasmi? 220 to'xtisi ochib turibdi. Qo'g'as bo'lmasligi ham mumkin to'kunda. Bo'lishi ham mumkin, lekin nima qilasiz? Qo'rqasiz. Ko'zni ko'rmagan odam ishonmasdan yo'q deg'ursa, kelinglar boshiga salomon paketi kiygizib, matn chigib qo'yaylik. Ko'zi ko'rmayotgan havoda borligini havo to'xtab qolganda his qilsin. Bu endi siyqa chiqib ketgan mavzu. Allohga ishondik ko'rmasdan. Farishtalarga ishondik, qiyomat kuniga ishondik, qayta tirilishga ishondik. Kitoblarga ham ishondik, ham bitta joy, nozil joy qolganmizda Yaxshilik ham, yomonlik ham shu yerda oqsaymiz birodarlar, hammamiz deyarli. Sen bilan bormaganimda balona mo'g'irlab ketmas edi. O'sha masjidga bormaganimda laboyimni sindirmas edi. Birodarlar, laboyingiz chinsini taqdir qilgan bo'lsa, garajingizda lampochka tushib ketib ham sindirib qo'yaveradi. To'g'rimi? Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. O'shuning uchun bor yo'q Alloh taolo deyapti. Qur'on degan kitob sizlarga yo'l ko'rsatishlik uchun uchta sifat bo'lish kerak sizlar deyapti. Iymon, namoz, ihson. O'zi iymonda qarasiz, bitta tochkasida qancha bir qiynalib ketyapmiz. Agar ana qilganimda mana bo'lardi. O'sha mahalda sotib olish kerak edi. Birodalar, Alloh saqlasin. Bu iymonimizga putur yetkazib qo'yadigan narsalardan. Yaxshi ham mana qilganim, bo'lmasam ana bo'lardi. Qadarallohu ma dasha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qilib yozib qo'ydi, so'ngra shu narsa nima bo'ldi? Bo'ldi. Agar mana shu iymonni atilinga 7 ta shartdan bittasini zo'r qalbimizga joylab olsak, 10 qimmatlasa ham xotirjam yashaymiz, birodarlar. Endi nima bo'lar ekan? Alloh aytgani bo'ladi. Burun ham Alloh aytgani bo'lgan, bir mahalla benzin ustun bo'lganda mashinalar yurmay qo'ygan, akalar eslasanglar. 1.5 ming so'm bo'lsa ham yuryaptimi? Ha? Otasi o'lib qolsa, yetimlar ochlikdan o'lib qirilib ketmayaptimi? Rizqi bor ekan, yashayaptimi? Pritom normalni yashayapti, otasi o'tib ketgandan keyin. U 1.5 mingga chiqar ekan. Demak, Alloh sizga shu 1.5 minglik pulni beradi. Rizqingiz bormi? Tirikmisiz? Demak, rizqingiz bor. O'shuni tushuntirasiz. Rizq xususida inshaalloh bir 3-4 kunlardan keyin xossatan mana shu rizqqa taalluqli bo'lgan bir qancha bir 8 ta yoki 10 ta vaqt e, bir majlisda oladigan bir darslarimiz bor. Xossatan rizq xususida, baraka xususida, xotirjamlik xususida. Bunaqa bir dolzarb mavzu. Hozir boshlanayotganimiz sababi odamlar bir jinga ko'payib, ko'proq odam foydalansin degan niyatda oxirgi surib turibmiz. Inshaalloh juda chiroyli darslar. Yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan. Agar shuni aniq ishonib olsak, birodarlar, xotirjamlik degan narsa inek bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi, amal bilan, salomatlik bilan bo'lmaydi. Xotirjamlik degan narsa yaxshilik ham, yomonlik ham Allohdan degandan keyin bo'ladi. Shundaymi? Demak, mana shu mavzuda gapirsa 10 soat gapirsa bo'ladi, Alloh xolam. Lekin bugun ana shu 20 minut dedik. Iymon deganda Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga, ha, qiyomat kuniga yaxshilik ham yomonlardan qayta tirishga. Shu 7 shartni hammasiga zo'r iymon ketaversa, o'sha hayot zo'r bo'lib qoladi. 7 xil rangda ko'rinadi hayot rangi, kamalay rangida. Lekin ko'ra olmayapmiz biz. Ikkinchisi namozni qoyim qilsa deydi Alloh taolo. Xo'p, 7 tasini ishon oldik, zo'rlik. Keyingisini qarab turing. Keyingisi namozni qoyim qilsa dedi. Ali roziyallohu anhu kunlarda birida bir jihodda oyog'iga nayza sayilib o'tib ketgan bo'ladi. Tortsa dotdiyapti, deyapti, og'riyapti, sug'urmasdan iloji yo'q. Nima qilish kerak? Namozga turganimda sug'urib olinglar dedi. Qarang, Rasululloh deyapti-yu, namoz oxiratdan deyapti. Namozga kirsang, dunyoda nima qilasan? Chiqasan deyaptimi? Tahoratini qildi, Allohga akbar qoqdi, dunyodan uzildi. Jasaddan ruh ajrab chiqib ketdi degan. Oyoqdan sug'urishib oldi, turardi namozda. Salom berdi, hushidan ketdi. Og'riq o'ziga keldi. Ya'ni shu narxoz beradimizda o'zini unutishlik uchun, his uchun jasadagi og'riqni. Ularda namozi mana shunday namoz bo'lgan. Namoz oxiratdan deyapti. Namozda o'qib qo'yapmiz. Lekin qoyim qilishlikda Allohdan so'raylik. Ular namozni qoyim qilgan. Hasan ibn Ali roziyallohu anhu mana payg'ambarimizning nevaralari bo'lgan kishi tahorat olayotganda bir rangi o'zgarib olar ekan har safar. Bir rangi bir qo'rqqandaqa oqarib o'zgarar ekan. Sababini so'raganda, "Nimaga rangim o'zgarmasin? Axir hozir kimni huzuriga borib, kimni ro'parasida turishligimni o'ylab ko'ringlar-a. Allohning ro'parasida turaman-a, qanday qo'rqmaydir ekan. Gum gum yurib kelamiz, bir rakat ulgib qolay dedi. Birodarlar, Mayli o'sha rakatga ulgurmang. Ehtimol namozga ham ulgurmang, salom berishib olsin. Lekin masjidga kirganda odobi bor, yoshlar xususan. Masjidga yugurib bo'lmaydi. Masjidga viqori bilan kirib kerak. o'zi bo'roq harakat qilish kerak edi. Ovqatni jinni tezroq yeb. Namoz oxiratdan birodarlar. Namozga kirgan odam dunyodan chiqish kerak. Ular shunday namoz o'qishgan. Mana shunday namoz bo'lsa, deyapti ikkinchi shart. Uchinchisi va mimma razaqnahum yunfiqun. Ya'ni pul jigardan bo'ladi, yo'q, xotirjam bo'lmaydi, jigardan bo'ladi. Uchinchi Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ey iymon keltirganlar, sizlarni alamli azobdan qutqaradigan bir tijoratni o'rgataymi deydi. Tu'minuna billahi va tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum va anfusikum zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Alamlantiruvchi jahannamda azobidan qutqaradigan tijorat o'rgataymi deydi. Allohga iymon keltirasizlar. Molinglar va joninglar bilan Alloh yo'lida jihad qilasizlar dedi. Molda nima qilyapti Alloh? Burun aytayapti. Demak, qiyin ekan. Kim infoq ehson qiladi? Faqat mu'min. Ahmoq bo'lish kerak agar mu'min bo'lmasdan ehson qilayotgan bo'lsa. Chunki mu'min ihson qilayotganda Allohdan oldin olaman deydi, o'shuncha ihson qiladi. Bu savdogar u. Endi umuman mol dunyosini Allohdan savob yutmay qilib tarqatayotgan odam ahvolida ayblanadi. Sadaqani, zakotni, xayr ihsonni faqat mu'min qiladi. Chunki aniq ishonadi-da g'aybga. Allohdan oldin nima qiladi? Topadi. Demak, qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu Qur'on Allohning kitobi, Siz mana shu uchta sifat egasi bo'lmagunizcha, qalbimizda mana shu uchta sifat mustahkam tomir otib olmaguncha bu kitob bizga biz xohlaganchalik yo'lni ko'rsatib bormaydi. Ko'zini ochmagan odam dunyoda ko'ra olmaydi, birodarlar. Qalbimizni ko'zini ochmagunimizcha bizda g'aybga ishonish sifati bo'lmaguningizcha, namozni qoyim qilish sifati bo'lmaguningizcha va infoq ihson sifati bo'lmaguningizcha biz ancha orqada xalq hisoblanamiz. Davom eting. Ulayka ala hudan min robbihim va ulayka hum muflihun. Endi o'shalar deydi Alloh taolo. Mana shu uchta sifati borlar deyapti. Uchta sifati bor. Shularga Alloh muttaqin dedi. Muttaqinlarga bu kitob yo'l ko'rsatadi. Shular deydi Va ulayka hum muflihun. Faqat shular to'g'ri yo'lda deydi Dunyoda hamma nima kasb, nima tijorat qilishidan qat'iy nazar o'zini qilayotgan ishini nima qildi? To'g'ri deb biladi. chizig'ni bunday chizgan ham meni chizig'im to'g'ri deyapti, bunday chizgan ham to'g'ri deyapti, manaqa chizgan ham to'g'ri deyapti. Birodarlar, to'g'ri chizig'i bitta bo'ladi, bunday bo'ladi. Bilasizlar, ko'rgansizlar. Hammani tutgan ishi to'g'ri bo'laversa, kimiki noto'g'ri unda? Birodarlar, yagona to'g'ri yo'l Alloh taoloning yo'li. Ulayka ala hudan robbihim. Ana shu o'shalar Parvardigorlar tomonidan hidoyat ustida yurishdi va ana shu o'shalargina faqat nima qiladi? najot topadi deydi. Alloh taolo ana shu najot topgan, to'g'ri yo'lda bo'lgan, infoq ehson qilgan, namozni qoyim qilgan, g'aybga ishongan, muttaqin va ularga kitob yo'l ko'rsatgan bandalardan qilishni so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.